bamwe mu barimyi mu makomine ya buganda mugwi na rugombo baridoga ko hari ibitungwa by'abategetsi canke abagwizatunga byonona imirima yabo bagatangazwa n'uko hari bitungwa vyerereza kandi hari ingingo ibibuza bamwe mu bakenyezi n'abigeme bahora baja mu bihugu by'abarabu kurondera akazi hari ababifashwamo n'amashyirahamwe akora urudandaza rw'abantu murabyumva muri ano makuru tubafitiye na bucana yandi imvugo iremesha kubijanye no gukinga imvugo zijuragiza abantu zivuye ku bategetsi inosa bibona imana na higete neza bari mu buhinga bw'ibyuma tubaha ikaze mu idonido ry'ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro hatibagiwe ibijanye n'isuku ridashemeye ibiri muri iryo tegeko ry'ubushikiranganji turisomerwa na jean marie mayonga muri ayo mashuri ayatari make yagirizwa gukora ataburenganzira bwo kugurura bahawe n'ubushikiranganji bw'indero muri meri amashuri cumi n'atanu niyo yugawe mu ntara ya bujumbura naho amashuri cumi akaba ariyo yugawe kubera inyubako zitameze neza no gukora atamusha bahawe intara ya cibitoke amashuri ane niyo yugawe harimo ko yagirizwa kuba umuco mu mashuri bigiramwo udakwiye hamwe n'utuzu twa sugumwe dusangirwa n'abahungu hamwe n'abakobwa mu gihe twategerezwa gutandukana mu ntara ya Makamba amashuri ane niyo yugawe mu ntara ya Rumonge amashuri atatu intara ya Muyinga n'intara ya Muramvya ishuri rimwe rimwe niryo ryugawe kubera abakoze atamusha n'abonyene bafise zo kugura amashuri ukugara ayo mashuri bikaba biri mu itegeko ry'ubushikiranganje bw'indero nimero amajana atandatu mirongo ibiri agakwego cumi mirongo icenda na gatanu yo kw'igenekerezo itegeko rya cumi n'icyenda ruheshi umwaka wa mirongo ibiri rivuga ibijyanye n'ibisabwa kugira ishure ryugurwe canke ryugagwe jean marie mayonga abakenyezi n'abigeme bagiye mu bihugu by'abarabu kurondera akazi mu myaka iheze bafashijwe n'abari mu munani z'abakora urudandaza rw'abantu mu kubaronderera ibyankenerwa bamwe mu bigeze kuja muri ibyo bihugu bava mu ntara ya rumonge bavuga ko birondereye impapuro z'inzira ariko ko visa ibemerera kwinjira mu gihugu bazokoreramwo nka Oman canke Arabie Saoudite bayirungikirwa n'abazobakoresha mu gihe hari n'abavuga ko impapuro z'inzira bazirondererwa n'abantu batazi umusitanteri wa komine rumonge amenyesha ko birimo ubusuma Omer Nduwayo bari migwi ibiri abo bakenyezi n'abigeme abagiye muri ivyo bihugu vy'abarabu mu myaka bibiri na cumi na gatandatu bigitangura impapuro z'inzira n'ibindi vyankenerwa bazirondererwa n'ababikoramwo bita ba agent mu cyongereza ariko abo muri iyi myaka bavuga ko aribo bazironderera icyo gihe twebwe twagenda wari wumva umuntu akubwira ati bagabo iyo oya bariko barahiga umukozi wowe ukamubaza ati bona nocahe akakubwira ati je ndaza ahantu woca agusaba ifanta yiwe akakubwira ati nkeneye nk'ibihumbi ijana vy'ifanta yiwanje kugira ndakwereke ariko guhera ku ipasiporo guhera ku iviza bariya nyene abarabu nibo babigukorera ndararondeye pasipoti ndayitanga ku ba agenti iviza isohose baranterefona ndagenda mw'ishirahamwe ONLCT uwe ton frère gishinze kugwanya urudandaza rw'abantu bamenyesha ko abarondera impapuro abo bigeme n'abakenyezi basanzwe bari mu nani zikora urudandaza rw'abantu metre prime mbarubukeye akibaza ko bakoresha ibiturire ububisha bukogwa mpuzamakungu abarukora bafise ubucuti kw'isi yose kandi barazinanye usanga rero kenshi b'abantu bakunda gukoresha ibintu byo gutanga ibiturire amafaranga bayaha abajejwe dufate bamwe bamwe ariko si bose bajejwe gutanga izo nkaratasi zinzira urumva bobo kuba bo guha miliyoni canke miliyoni zingahe kugira ngo ubahatondere izo nkaratasi vuba cyose si kibazo ko nabo babazi ingene bazoyisubiza bamaze gutwara uwo uwo muntu hariya anye kuko amuhemberwa kuva ngaha akamuhemberwa ashitse mu bihugu duhana imbibe nka Kenya canke Uganda ashitse hariya hose muri Arabia Saudi canke muri Oman haramahera amuhemberwa kandi amahera ugasanga ni madolari rero amaze kuyateranya abona we nta ruhombo ruzoba rurimo ubugi impapuro z'inzira zirondegwa ku bakenyezi n'abigeme baca mu nzira zitemewe n'amategeko bajya mu bindi bihugu kurondera akazi burangwamwo ubusuma Jeremy Bizimana musitanteri wa komine Rumonge yemeza ko hari n'abamaze kwitura intwaro basaba gutunganirizwa hariho abantu n'abakomisiyoneri bajejwe gucisha abo bantu mu nzira z'ibinywabi bakavugana ati mpa miliyoni kanaka ndogutwara ndagushikaneyo ndakumenyereza akazi hanyuma nawe utangure kuronka amafaranga ariko muri icyo gihe rero barashika mu gihugu kanaka bakaca babiba ya mahera yose bakaca bavuga ngo babafashe ikindi ni ibi ibintu barondera abantu baja muri omani twebwe turabona yuko nk'intwaro ari agahaze kuko hari n'abaheruka kwibwa abantu bashika amajana ndwi amahera begeranije abantu twebwe intwaro atavyo tuzi aho babasa basaba ibihumbi amajana ndwi umwe umwe bababwira ko bagiye kubarondera zijya mpapuro zituma ujabuka igihugu pasipoti uwo murongozi wa komine rumonge ahamagarira abanyagihugu kuba maso bigashikirizwa n'umuyobozi mukuru ajeje gukingira ibidukikije Ibyo byatumye abarondera ibiti by'amakara n'imbaho mu kibira mu ntara ya Kayanza bagabanuka. Abaturira amakara havuye mu bitara biguzwe bo mu ntara ya Gitega bavuga ko ibiti bisigaye bizimbye ibituma amakara nayo ashika ku isoko azimbye mu misago. abadandaza b'amakara b'imagarama muri komine n'intara ya Gitega bagasigura ko bifise umuzi mu biciro by'ibiti nabyo nyene usanga biri hejuru ubu amakara arazimvye ibe yitwaho abatuyagura siyo tukigura ubu umufuko abayashoye batubwira ngo hariya nabo ngo ibiti birazimbye mugabo tugasanga umufuko twahora tuwugura mirongo ibiri tuwugura ibiri na bibiri ibiri na bitatu ibiri na bine imbere y'ifatwa ry'ingingo ruhasha abakozi b'ikigo kijejwe gukingira ibidukikije mu icibwa ry'ibiti byo kuronderamwo amakara n'imbaho ngo bari babifisemwo uruhara ibyemezwa na Berkimas Atungimana umuyobozi mukuru ajejwe gukingira ibidukikije kino gihe rero hamaze gufatwa ingingo eh, ibyo kuvogera amashamba byo kujya konona biri biriko birasa n'ibigabanuka igikorwa cyo gukingira ibidukikije ngo nicyo nico kwamizako Berkimas Atungimana agashyikiza ko abanyagihugu bariko baratahura mugabo ngo ntibaragera ku rugero bifuza Moyize misago twababwiye mu ncamake y'ano makuru haribonekeza mu makomine ya Buganda mugwi na rugombo ibitungwa bikwiragizwa bikiragirwa hanze muri antunga abarimyi bononegwa imirima bamenyesha ko biva cane cane ku kagagazo aho hari abungere bitwaza ko ibyo bitungwa ari ivy'abategetsi canke naho ngo ari ivy'abagwizatunga basaba ko itegeko ryo kuba ryo kubahirizwa kuri bose atamwana n'ikinono uramatari w'intara Cibitoke amenyesha ko kiretse gucibwa ihadabo ubu ngo bene ibyo bitungwa bazoza barapfungwa mu gihe ibitungwa byabo bifatiwe hanze nk'uko hari umugwizatunga aherutse kubipfungirwa Alexi ndayiragije muri komine buganda havugwa imitumba ya gasenyi rurare nyamitanga ruhagarika na murambi aho kiri ibitungwa bikiragirwa hanze mu matongo y'abandi bantu muri komine rugombo havugwa rugeregere na rukerereza muri komine mugwi naho cyane cyane ni ku mugwa mukuru w'iyo komine niho hakiboneka impene usanga ziziritse hanze mu mashamba abarimyi rero bamenyesha ko kenshi na kenshi ibyo bitungwa bibononera imirima yabo bigatuma hasubira kwaduka amatati hagati y'abarimyi n'aborozi abidoga bamenyesha ko hari abungeri b'iyi bitwaza ko ba ibyo bitungwa ari abategetsi ahandi naho ngo ari abagwizatunga bagasaba ko itegeko ryo kororera mu mpongore ryo kubahirizwa kuri bose aho rero kiretse ko hari ibitungwa vyiyerereza hari n'ahandi ngo bagiye kwahira ubwatsi bikika mukiza bagaca bibe intore imyumbati ibigori vyamwa n'ibindi bakabinyegeza mu mifuko y'ubwatsi abarongoye amakomine avugwa ko ku kwiyerereza kw'ibitungwa basaba ko abo barimyi abaturage ko bamenyesha cyane cyane ibyo bitungwa mu gihe biri kubiriyerereza hanyuma ngo bacibwe ihadabu buramatari w'intara y'ibitoki bizuba kareme wewe amenyesha ko kiretse gucibwa ihadabu ngo agiye kuzarafungwa n'abo borozi bigeze sindabibazwa bagarariza ubutegetsi aho agatanga akarorero ko mugwizatunga rugombo ahitwa rukerereza muri komine rugombo aherutse gufungwa mu gihe uwo mutegetsi yari ategetse ko inka zari ziturutse zisubiza mu ruhongore mu nyuma agiye umugwizatunga acatanga itegeko mwungere wiwe yongera guturutsa inka akaba yaciye afungwa mugo mu nyuma arafungurwa mu cibitoke Alexis Ndayiragije radio isanganiro Vugu ndemeshe inkuru ijuragiza yivuye ku ndongozi yerekana ko haba hariho ibibazo mu gihugu canke muri bo bituma zidahuriza ku kintu muri ico gihe umwe wese ashaka kwironderera abamushigikira nk'uko bisigurwa na Remy Havyarimana umuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba ivyo rero ngo biratera uruhagarara kuko bene kubakurikira abahungabana bigasabwa ko bene kubakurikira babanza kurondera ukuri indongozi nazo zigatanga ubutumwa bwubaka Francine ndiho ku iyi mvugo ijuragiza ikoreshejwe n'indongozi bituma ababumviriza babura icyo bafata n'icyo bareka reme habyarimana wo mu kigo riwe despoir gikurikiranira hafi ibyo gutatura amatati bidaciye mu ngimba asigura ko umwese ashaka kwikwegera ko bigatera intambara mu nyuma izo mvugo biroroshye cyane ko zibugwa ngo dufatiye ku karorero k'igihugu cyacu cy'u Burundi turi mu gihe igihugu kivuye mu ntambara niba kimaze kuzivamo kuko abatari abatari bake baravuga yuko inguma twakuye mu ntambara zitarafuka zitarozwa ngo zije ko umuti hanyuma zitangure gufatana ikibazo rero kihaba n'igihe abo bantu baba badashoboye kumvikana kandi ari zo ndongozi bagaca bashira hanze kwa kutumvikana kwabo bamaze kubishira hanze uko kutumvikana kwabo guca kuja kuri ya migu y'abari hanze babumvira kandi babemera igihe rero abo babiri batumvikanye kandi bafise abari inyuma yabo zabo imvugo baza gukoresha igira ici gihindura kinini kuri bamwe bariko barabumviriza bene gukurikira izo ndongozi barajuragirika kuko umwe wese afise uwo yemera muri ico gihe kenshi ugaca usanga rero umwe wese agerageza ati reka mvuge rwose kugira ngo bamwe bari inyuma yanjye bumve aho mpagaze bumve icyo niyumvira kuri icyo kibazo kugira ngo nibanshigikira ari benshi bariya tutumvikanye babone yuko ndabarusha abari inyuma yanjye hanyuma bahave bahesha ku kubera babonye yuko je nshigikiwe na benshi baca bava hamwe mu biro bariko barumvikanira bagaca baja rero kugwanira hanze y'ibiro aho rero ni gake bidaca bija muri izo by'impururu kuko abo bo hanze bo mwobo ntibavugana bahana ntibanumvirizanya uca usanga agira ati je ndazi ico yavuze wa wundi aturongoye uwundi ndazi ico yavuze bagaca baja mu byo guhana rero bateba bakaja mu migere Remy Habyarimana avuga ko abanyagihugu rero ubundi bategerezwa kurondera ukuri ntibashoke bemera ibyo byose babwiwe ururimi rumwe rukamwa yera niko mu kirundi babivuga areke kuvuga ngo ujya ko ariko aravuga gutya ngo niko kuri ubanze wumvirize mbega abandi bo bariko babivuga kwiki mbega ukuri muri ivyo nukuhe mbega igituma bava mu biganiro canke mu biro mu nama aho bahora bahurira ngo bavugane bakaba baje guharirira imbere yacu canke kuri twebwe ni giki abanze yumve yuko niba bavuze imvugo zihushanije kandi bari mu burongozi bumwe bategereza gutahura ati e abarongozi bacu birabagoye none tubafashe gute bagaca bagaruka nabo bati mbega byanse ko mwumvikanira he ikibazo gihagaze gute bakumva ko naho bafise abashinga amateka naho bafise abashikiranganje naho bafise umukuru w'igihugu abo bose n'abaduserukira muri leta uwo muhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba atera kamo indongozi kumva ko umwanya wo gutwara kwabo ari uwo gufasha igihugu mu guhuza abo bajejwe bakongera bagakorera ku byifuzo byabo buraca bugacana ayandi gucana yandi y'uno munsi n'iy'indero hukungura ubumenyi mu kuvuga ni kamwe mu turusho tuva ku itunganywa ry'amahiganwa yo kuvuga mu mashuri concours d'eloquence mu gifaransa bisigurwa n'umuhinga mu bijyanye no kwigisha indimi akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi Pierre Nduwingoma ahamagarira abarongoye amashuri kwitwararika gutunganya bene ayo mahiganwa ku nyungu z'abanyeshuri Vestine Butoyi muri bucana yandi herutse twarababwiye ibyisungwa mu gusuzuma amahiganwa yo kuvuga concours d'éloquence mu rurimi rw'igifaransa uyu munsi umuhinga mu bijyanye no kwigisha indimi akaba n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi avuga ko bene ayo mahiganwa afitiye akamaro kanini abanyeshuri kamwe muri bwo no kunguka ubumenyi mu kuvuga iryo higanwa rirafasha abanyeshuri kugira ngo bamenyere kuvuga imbere y'abantu icyo ni cya mbere mfatiye kuri cya mbere ko bifasha abanyeshuri kugira bamenyere kuvuga imbere y'abantu birabakuramwo n'ubwoba ubwoba bwo kuvuga imbere y'abantu ururimi ubwoba bwo kumenyera kuja imbere y'abantu ukavuga neza udatinya rero iryo higanwa rirafasha n'abanyeshuri kugira ngo bungure ubumenyi mu kuvuga ku bw'ivyo byandu w'ingoma ahanura abayoboye amashure gutunganya ku gice ku gice ayo mahiganwa kugira abafashe abaregwa bajejwe ibyo bice bisaba yuko ntoca guhimiriza mbere abajejwe amashuri. abajejwe amashuri boraba cane bakamenyereza abana kuvuga no gutunganya utwo dukino twihayanishwa ryo kuvuga mu mashuri kuko narabonye ko igihe twaja ingozi n'igitega no mu kayanza cari igihe bahimbaza indwi yahariwe ururimi rw'igifaransa twaragiye turabona ko abana bato bato bavuga neza igifaransa gusumba mbere n'abakuze kubera ko ku mashuri yabo usanga babikora nohimiriza abatunganya amashuri abatunganya inyigisho kwiryo hayanishwa ryoja nko muri kamere y'ingene amashuri atunganywa kera abanyeshuri barakina ivyese abantu bakaza bakaraba bakamenyera kuvuga naho babikina mu kirundi birafasha cakindi ndavuga ko umunyeshuri yikuramwo ubwoba bakamenyera kuvuga abanyeshuri nabo basabwa kugira umwete mu kwitabira ayo mahiganwa yo kuvuga kugira ngo bashobore gutera imbere mu kumenya indimi ni kuri bucana yandi y'indero hamakuru twari ko turabashikiriza aciye agarukira ino sabibona imana yari mu buhinga bw'ibyuma namwe mwese mwari ko muratwumviriza murakoze